Nova ideo por pli bona microclimato. Viglian intereson trovas nova metodo por la rapida malvarmigo en urboi. Temas pri moveblai sur plantitae cuboi kiwi havas pli rapidan malvarmigan effecton ol nove plantitae arboi. La sistemo estis disvolvita en cun laboro cun la agricultura universitato de Vieno. La novigaggio el supra Austrio promessas rapidan malvarmigon por tro heitigintai urbocentroi. Cubo formai, dense sur crescitai moduloi, povas formi en urboi malvarmigantain spazoin, nome insuloin tivi climat insuloi funccias gis januaro 2024 en pioniera faso. La unua modulo staras en la urbo Traun, proxime al Linz en Supra Austrio, por publica vidigo. La intereso de officialuloi de urboi jam estas suffice granda pro la monscala varmega somero, senteblas nova seriosezzo je la nivelo de politicistoi cae officistoi, clarigas la estro de la iniziato. Lauli, la surplantado de urbo per arboi, ia presentas bonan solvon por contrau batali la tro heitigion de urbo centroi, seque alla climata criso, sed nove plantitae arboi besonas multain jaroin, gis ciam ili formas densan foliaran tegmenton, cio contribuas alla desirata malvarmigo. Giuste tie intervenas la dudec quin quadratain metro in grandai sagiai moduloi, ili permessas la formigion de foliara tegmento, cio atingas iam postu gis triaroi sian maximuman malvarmigan effecton. Sed, ciu folio helpas iomete, ancao iam enda unua iaro, al donas la estro de la iniziato. La sistemo estis disvolvita de hoc persona te amo, sub scienza a compano de faculino de la agricultura universitato en Vieno. La starigo de unuopai moduloi unu apud la alia, conducas alla ec esto de insuloi, al en urbai spazoi, cun agrabla temperaturo. La spezzo de utiligo ebligas cetio la pli valorigon de la publica spazo, ancao je nivelo socia cae cultura. Sidlocoi cae tabloi creas rencontain zonoin, cusho seggioi invitas al malstrecigio, cae sceneiai elementoi igas la foliaron eventa spazio. Ancao ludeioi, au expositieioi, trovigas en la cadro de arange eblezoi. Crome, la moduloi estas facile flanken shoveblai, do, lau besone, ili povas esti for shovitai. Intelligente sistemo provisas la plantoin per aquo. Gi automate reductas la quanton da aquo ce pluvo, cae plialtigas gin ce varmego. Per la forvaporado de la aldona aquo e la foliaro, tiel eblas atingi positivan effecton pri la microclimato. Cetio malhaveblas la consumo de trinc aquo kiel ce konvenciae spruz nebuligae installagioi. Dum vintro la plantoi faliga sia in folioin, cae la sun lumo pova sen heligi la locoin, la moduloi tiam restas en sia star loco. La estro de la iniziato attentigas ancao pri aliae gravae construae necessagioi. La architecturo, cae la constru materialoi de construagioi, la mancanta extera verdumigo, la sigelado de areoi, cae la multezzo de parcumantai automobiloi, ciui formas al dona in conservuio in de varmo, tio estas lauli factoroi, ciui pli fortigas la varmegon en la urbo. La climatae insuloi, do estas lauli, en plei bona caso, ripara passo inter multae necessae sangioi.